الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebarake wa ta'ala, gospodaru zemlje i nebisa. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegov uzor ashabi i sve ljude koji slijede put istini do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, naš ustaljeni termin, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama En Nevevija, rahmetullahi alihi. U posljednjem predavanju i u posljednjem poglavlju govorili smo o vrijednosti zikrullaha, veličanja uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala, I završili smo to jedno interesantno, veoma lijepo poglavlje. Mislim da smo čak tri emisije potrošili komentarišući argumente Kur'ana i Sunneta koji govori o vrijednosti zikrullaha, veličanja uzvišnog Allaha te barake o ta'ala. Večeras nastavljamo se družiti sa ovom blagoslovnom knjigom sa jednim veoma, veoma lijepim, interesantnim poglavljem za one koji imaju knjigu ovog formata na 655. stranici 16. poglavlje o dovama. Imam Mennevevi, rahmetullahi alehi, nakon što je završio jedno veoma interesantno i lijepo poglavlje, vrijednost i adabi zikrullah, veličanja Allaha tabaraka wa ta'ala, počinje sa jednim novim, interesantnim, lijepim e, poglavljem, a to je poglavlje o dovi u islamu. Ako pogledamo u islam i njegov pogled na dovu, vidjet da je islam definisao dovu kao ibadet i da je to jedan poseban, doista poseban ibadet u kojem čovjek robuje Allahu na način što njemu kazuje svoje probleme i od njega traži milost, traži oprost, traži rješavanje dunjalučkih problema. <clears throat> mnogo je argumenta, neki od njih će imam en nevi rahmetullahi alihi spomenuti, ali je mnogo argumenta koji kazuju na vrijednost ovog veličanstvenog ibadeta. Ono što je interesantno spomenuti na početku jeste činjenica da je to jedan veoma jednostavan ibadet, a s druge strane mnogo zapostavljen. E, ja sam mnogo puta kroz naša predavanja, i izlaganja govorio o činjenicu da ljudi E, možda i najpobožniji, najbolji ljudi odlaze u Meku i Medinu da obave umru, da obave hađ i vidjet ćete ljude kod Kjabi na najboljim, na najčasnijem mjestu, ljudi ne znaju sami podići ruke i tavafiti i doviti molti Allah SWT za njihove lične personalne potrebe, već šta uradi? Unajme čovjeka koji ide ispred grupi od 100, 200 ljudi, 50 ljudi i on naglas uči dovu, a oni za njim ponavljaju. E, tako da, E, treba ukazati na to, taj problem, dova je jednostavan ibadet. Ne treba nam abdest, ne trebamo se okrenuti prema prema kibli, ne trebamo znači nikakve uvjete kao što su uvjeti za namaz, za poz, za hač, ništa. Dovoljno je čovjek podigne ruke skrušeno i da se obrati svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo ako Bog da u narednom predavanju pokušati da spomenimo razimirano određene e, adabe, kako je bi lijepo bilo da čovjek upućuje dovu uzvišnom Allahu, ali generalno dova je jednostavan ibadet. Uzvišeni Allah je stvorio zemlju i nebesa, stvorio je ljude i Jedan od Allahovih znakova na zemlji jeste da ljudi govori različitim jezicima, a njihov gospodar razumije sve te jezike. Tako da nije uvijed da dova čak bude ni na arapskom. Čovjek na bosanskom jeziku može podići ruke, zahvaliti Allahu, donijeti salavat na Božeg poslanika i nakon toga na svome maternjem jeziku, od gospodara tražiti da mu oprosti grijehe, da ga učrsti, da mu podari džennet, da ga sačuva vatri, da mu podari blagoslov u porodu, u poslu, u biznisu. Tako se znači jednostavno dova upućuje uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Ono što je interesantno spomenuti jeste da je to jedna velika blagodat, to što je uzvišen Allah podario muslimanima mogućnost da u svojim teškim momentima imaju uvijek nekoga kom će kazati svoje probleme. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže uzvišeni Allah drži svoju ruku ispruženu tokom cijele noći da primi pokajanje oni koji su griješili danju, a danju drži ispruženu ruku da primi pokajanje oni koji su griješili noću. Pa znači musliman, insan, kada ima problema, kada osjetite skobu, ima kom je da se obrati 24 sata. I zato ćete vidjeti generalno gledajući da su muslimani e, ti koji imaju najmanje problema sa, e, sa depresijom, sa sikirancijom i tako dalje. Zašto? Zato što oni imaju svoga gospodara kojim svakim danom i svake večeri u svakoj situaciji kazuju svoje probleme. Insan kada kaže nekome svoj problem, on se drugačije osjeća. Pa znači dova je jedna velika blagodat uzvišenog Allaha koji je podario ovom ummetu da ljudi imaju kome da se požali. Allah Đeršanu kada govori o Jakubu alihi selam, kada je zapao u to jedno veliko iskušenje, kada su mu sina Jusufa alihi salatu wasalam bacili u bunar, pa je nakon toga prodat na pijaci, kada su mu došli njegovi sinovi, i kazali da je Jusufa pojeo vuk, kaže on, gotovo, nema više njih skupina došla i kaže Jusufa je pojeo vuk. Kaže, innema, be, innema ešku bethi wa huzni ila Allah, ja svoju tugu i svoje jadi i svoje probleme i svoje iskušenje, ja njih kazujem uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa je dova, jedna velika blagodat uzvišnog Allah te barakvetala koji podario sljedbenicima Islama da u svako doba, u svako vrijeme imaju mogućnost da se obrati svome gospodaru. Pogotovo u tim nekim kriznim momentima, primjer radi vi znate da je jedan od najtežih momenta kroz kojeg čovjek prolazi onda kada mu se učini nepravda. Čovjek učinjena nepravda, zulum, zakinut je, Kaže Allah poslanik ali se letu selam, o muaze, boj se dovi mazluma. Boj se dovi onoga kom je nepravda učinjena između njega i Allaha ne postoji nikakav zastor. Pa čovjek, zamislite čovjeka koji ima problem, sav se dunjalko krenuo protiv njega bespravno. Na njeli mu zulum, ne može dokazati. Ima on kom je da se požali, ima on kom je da kaže, ima on onoga koji čuje i koji zna i koji znači je apsolutno koji je apsolutno pravedan. <clears throat> Nakon toga treba spomenuti činjenicu a jedan od prvi dokaza koji spomenuo imam nevi jeste i činjenica da je dova ibadet. Samim tim ako konstatiramo da je dova ibadet i to je jedan veliki, veliki ibadet, samim tim smo konstatirali da ne smijemo dovu kao ibade činiti nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Što je opasno, kada bi čovjek tražio od nekog Allahovog stvorenja, da li to bio insan ili to bila životinja ili neki kip ili neki mejit, kada bi tražio nešto što se samo traži od Allaha, time je počinio širk. Stavio je nekoga na ravan sa uzvišenim Allahom što je širk dova kao ibadet ne smije se upućivati nikomi osim uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Mi možemo kazati rođaku, majici, ocu, e, pomozi mi da kupim auto, e, pomozi mi da naučim nešto u školi. To je nešto što nam oni mogu pomoći ali ne smijemo od ljudi, niti stvorenja, niti kipova, niti mejita, niti pobožnjaka tražiti nešto što isključivo posjeduje uzvišeni Allah. Pa je veoma bitno da shvatimo ovu činjenicu da je dova ibadet i ne smijemo dovu upućivati nikome osim uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala stvoritelju zemlje i nebesa. Da napokon počnemo govoriti da komentarišemo argumente koje imam, e ne vi spomenu u ovom poglavlju, a rekli smo da ćemo sljedeći put, ako Bog da, uh, u drugom predavanju kojim budemo govorili o dovi, spomenuti neke lijepe postupke pri dovi, spomenut ćemo neke stvari koje e, su vezane za ovo poglavlje. Prvi argument koji je spomenuo imam Ennevi Rahmetullahi Ali jeste ajeti sure El Mu'min 60 gdje kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبِ لَكُمْ Gospodar vaš, naš gospodar je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. On je taj koji stvorio ljude, On je taj koji zaslužuje da se samo njemu ibadeti čine i on je taj koji stvorio zemlju i nebesa. Ne može se u kosmosu, ni na zemlji, ni bilo gdje desiti nešto osim njegovom dozvolom i voljom. Zašto? Jer je on gospodar. Pa kaže u ovom ajetu وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي Gospodar vaš je rekao, Naš gospodar je Allah. On je stvorio čovjeka. Stvorio je zemlju i nebesa, stvorio je kosmos. Stvorio je sunce, stvorio je mjesec. Čovjeka je isključivo, isključivo stvorio da robuje Allahu. Čovjek je na ovom dunjalu ku jednom velikom ispitu. Ejukum ahsenu amela. Ko će od vas bolje postupati? pa je naš gospodar uzvišeni Allah. Njemu ćemo se svi vratiti, on će nas proživjeti, njemu ćemo račune polagati i nakon polaganja računa ili džehennem, kazna koju pripremlje uzvišeni Allah za nepokorni robove, ili džennet, vječni uživanje za one koji su bili pokorni. Pa kaže se ovom ajetu وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي Gospodar vaš rekao je zovite me, dovite mi, od mene tražite اَسْتَجِبْ لَكُمْ i ja ću vam se odazvati. Allahu ekbar. Zovite me, dovite mi, upućivajte mi dove, tražite od mene, ja ću vam se odazvati. U vjerodostojnom hadisu je došlo da Allah poslanik kazao Allah se ljuti na svoga roba koji ne traži od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala se ljuti na tebe i na mene ako od njega ne tražimo. Allahu ekver. Suprotno našim dunjalučkim parametrima. Mi na dunjaluku se ljutimo na komšiju, prijatelja, brata, komšiju, poznanika, ako od nas nešto traži. Uzvišeni Allah ne želi da se tvoje srce vezuje za bilo koga osim za Allaha jer su njegove riznice nepresušne. Njegove riznice su neopisive. Allah u poslani kaže u gredostiru Madisu, kada bi se svi ljudi, od Adem alaih selam do posljednjeg čovjeka, sakupili na jednu poljanu, na jedno mjesto, i svi od Allaha zatražili sve što im padne na pamet i Allah svima dao u istom momentu, to neće iz njegovih riznica umanjiti osim onoliko koliko čovjek zamoči iglu u more i izvadi tu iglu. Pa kaže Allah poslanik, Kale rabbukum udu'uni, rekao uzvišeni Allah, rekao je vaš gospodar, dovite mi, od mene tražite, este lekum, pa ću vam se, pa ću vam se odazvati. Pa je ovo jedan od, hajde da kažemo, ključnih ajeta koji govori o dovi, gdje Allah kaže, udu'uni, dovite mi, naređuje, a kakva je nagrada, este lekum, pa ću vam se ja i Odazvati. Svakako, ovaj ajet, ovaj ajet je Allahov govor. Allahov govor je apsolutna istina, ali će nam doći neko i kazat će šejh ili efendija ili doktore ili magistre, ja sam dovio, nije mi se Nije mi se uzvišeni Allah odazvao, Allah uzvišeni kaže um ajetu Ud'uni estajib dovite, tražite, ja ću vam se odazvati. Ovo je generalno ispravno i apsolutno je ispravno, ali čovjek treba da bi njegova dova bila primljena kod Allaha, treba da ukloni prepreke koje mogu biti razlogom da se njegova dova ne usliša. Allahovo obećanje je apsolutna istina. Allah Đešanu kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ rekao je vaš gospodar, dovite, samo se meni obraćajte, ja ću vam se odazvati. Ali moramo ispuniti uvjete da se dova primi kod uzvišenog Allaha, o tome ćemo poslije govoriti, jedan od tih e, zastovra i zabrana jeste da čovjek jede haram hranu, da zarađuje haram i metak, da konzumira haram, Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik ali i salatu wasalam naveo je svojim ashabima jedan primjer i kaže spomenuje čovjeka na putovanju kaže podigao je svoje ruke i moli, dovi, traži ali kaže Allah poslanik on jede haram on pije haram on nosi haram on je odrastao na haramu fa enna yustajabu li zalik Pa kako da se takvom čovjeku Allah zove? A mi danas, ko od nas može tvrditi odgovor da kaže ja jedim halal, ja nosim halal, ja zarađujem halal i ja sam odrastao na halalu? Pa su ovo četiri veoma bitne komponente. Onaj ko hoće da njegova dova bude primljena kod Allaha, neka pazi na svoju izranu, neka pazi na svoje piće, neka pazi na obskrbu kako je zarađuje i neka pazi kako njegova djeca odrastaju, odnosno na čemu on odrasta. Pa je ovaj ajet Allahovo obećanje da oni koji budu njega zvali i dovili i tražili da će im se odazvati. Ali čovjek treba da isto tako ukloni sve prepreke koje su razlogom da se dova ne usliša kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugom ajetu kaže se u suri al araf 55. ajet Ud'u rabbekum tedarru'an wa hufjetan innehu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbekum tedarru'an wa hufjetan innehu la yuhibbul mu'tadin. Molite se i dovite svome gospodaru u sebi i ponizno. Kada dovu čovjek čini, ne treba da galami, ne treba da, da bude ohol. On je došao kod svoga gospodara, pa je najprioritetnije da bude ponizan, da bude skrušen. Kada smo govorili o zikrullahu, rekli smo isto tako da zikrullah treba da bude blagim glasom, tiho, tiho Ovo je, ovo nam ukazuje na onu grešku kada ljudi dođu oko Kjabe, pa tavafe, tavafe i dove da u, u, u krugu od 100 metara ljudi ne mogu od njih doviti. Allah Đelšanu kaže, Ud'u rabbekum tadarru'an wa hufjeten, dovite ponizno i u sebi, gospodaru svome dovu činite, ne voli on one koji granice prekoračuju. Ne voli Allah one koji granice prekoračuju. Kažu islamski učenjaci u komentaru ovog ajeta Mufessiri, Allah ne voli bilo kako prelazenje granica. Ako je uzvišeni Allah postavio granice putem svoje vjere, ovo je halal, ovo je haram. Bilo kako prelaženje granica potpada pod ovaj ajet. Innehu la yuhibbul mu'tadin. Allah ne voli one koji prelaze granice. Ako je nešto halal, to je halal, ali ako je nešto haram, onda, je, onda su to Allahove granice. Ali kažu islamski učenjaci u kontekstu ovog kuranskog ajeta kada Allah Žešanu kaže molite i dovite ponizno i u sebi, Allah ne voli one koji prelaze granice, isto tako ovaj ajet prvenstveno cilja one koji prelaze granice u dovi. Ali je ajet općeg karaktera, inače ima jedno poznato pravilo u tefsiru, da Znači, kada dođu određeni termini, da oni, ako su sve obuhvatni, onda oni, znači, obuhvataju sve ono što potpada po taj termin. Pa ovdje Allah kaže, Allah ne voli oni koji prelaze granice. Bilo kakvo prelaženje i kršenje Allahovih granica, a mi na svakom koraku vidimo ljude i mi smo možda nekada sastavni dio toga kako krši Allahove granice. Allah poručuje takvima, innehu la yuhibbul mu'tadin Allah ne voli one koji prekoračuju njegove granice a pogotovo u dovi da čovjek upućuje dovu nekom mimo Allahu da u dovi traži nešto što je haram da u dovi traži kidanje rodbinskih veza da u dovi pretjeruje imate ljudi Dovoljno je da čovjek kaže, gospodaru oprosti mi, podari mi džennet, gospodaru sačuvaj me vatri, a ne da čovjek počne cijepidlačiti kao što je spomenuto u određenim predajama, znači pa počne neke sitničice nabrajati šta on traži od gospodara u džennetu i tako dalje. Pa znači ovaj ajet obuhvata jedan veliki, hajde da kažemo, dijapazon svega onoga što se krši kada su u pitanju Allahove granice, ali prvenstveno se misli Allah ne voli oni koji prekoračuju granice prilikom dovi pa se ne smije dova činiti nikome osim Allahu. Čovjek ne smije uzimati nikoga kao posrednika u dovi. Isto tako rekli smo da čovjek prilikom dovi, da prilikom dovi e, ne pretjeruje, da ne daj Bože ne traži nešto što je haram. Da čovjek dođe i traži od gospodara nešto što je haram. Ili da traži nešto što će prekidati, prekinuti veze sa njegovom rodbinom ili ili da pretjeruje u traženju nekih, nazovimo ih, sitnica u džennetu i tako dalje. U svakom slučaju, ovo je također jedan od ajeta koji govori o vrijednosti dove, kaže Ud'u rabbakum tadarran wa khufyatan. Dovite Allahu ponizno, tiho, pa nam ovaj ajet pokazuje kako se dovi, a završa je innehu la yuhibbul mu'tadin. Allah ne voli oni koji prekoračuju njegove granice. Nakon toga onaj poznati ajet iz suri El Beqara, dosta puta se citira kada se govori o dovama, na hudbama, na predavanjima, u knjigama i tako dalje, kaže uzvišeni Allah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ uđibu da'vata da'i iza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu. Kažu islamski učenjaci, ovo je jedini ajet gdje Allah Đeršanu kada kaže Božijem poslaniku, pitaju te, svaki put poslije pitaju te, došlo je reci. Pitaju te o duši, reci. Pitaju te o svetim mjesecima, reci. Pitaju te o mjesečnici, reci. Osim ovdje. U ovom ajetu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي A kada te robovi moji o meni upitaju, nima reci, ne treba ta riječ između roba i Allaha. Kaže Allah Žešanu, ja sam blizu. O moji robe, ti koji pitaš Muhammeda alaihi salatu wasalam za svoga gospodara, ja sam blizu, gospodar tvoj je Blizu čuje tvoje riječi, vidi tvoje pokrete, zna ono što ti je u srcu, zna da ti je zunom učinjen, zna da ti je nepravda učinjena. Fa inni qarib, ja sam blizu. Kaže Aisha radijallahu ta'ala kada je objavljen ajeti suri El Mujadele, kad semija, kad semija Allahu qawle leti tuđadiluke fi zevđiha, o tešteki ila Allah, kaže Allah je sigurno čuo riječi oni koja se tebi Muhammede žalila na svoga muža. Kaže Aisha, ja sam bila tu u toj sobici kada se ta žena žalila poslaniku na svoga muža. Ja, kaže, nešto čujem šta oni govori, nešto ne čujem. Allah objavljuje iznad sedam nebesa, kad se Allah, Allah je sigurno čuo. Allahu ekber. Pa Allah je blizu. Nije blizu svojim tijelom. Allah subhanahu taala je iznad arša, iznad sedmog neba. Ali je uzvišeni Allah blizu svojim sluhom, svojim znanjem, svojom pomoću nama. Pa je ovaj ajet jedan od ajeta koji otvaraju vjernicima želju za dovom, čine i optimističnim, Kada te robovi moji upitaju, kada te pitaju robovi gdje je Allah, ja sam blizu. I šta? Kaže uzvišeni Allah, ja sam sigurno blizu, odazivam se molbi i dovi oni koji su zamolili i koji dovi. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان odazivam se dovi onoga koji dovi. Pa insan kada pročita ovakav ajet, to mu daje daje mu optimizam, da optimistično gleda na dunjaluk. Moj gospodar je blizu, moj gospodar čuje, moj gospodar vidi, moj gospodar zna. On će mi se odazvati. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا A ko to iskrenije i potpunije i tačnije govori od Allaha. Pa je Allahov govor apsolutna istina. Allahovo obećanje je apsolutna istina. Kada te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu. Odazivam se do vama onih koji dovi. Ovo je najveća blagodat Islama. O moj brate i moja sestro, kada imaš problema, kada imaš iskušenja, Tvoj gospodar je blizu. On je ala kulli šeji'in qadir. On je svemogući. On se može svakog momenta odazvati tvojoj dovi. Zašto? jer je on svemogući, ala kulli shay'in qadir. On kada želi nešto, samo kaže kun fe je kun, budi ono bude. Imaš problema s komšijom, sa mužem, sa suprugom, sa djetetom, sa nekim ne, zalimom ko ti čini zulum i nepravdu, imam ja gospodara koji je blizu. Odaziva se mojoj dovi, odaziva se onome što budem tražio od njega. Nakon toga, u 250. pod poglavlju, kaže imam enej vrijednost dovi. Kao da kaže, o ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salihin, u ovom podpoglavlju ću ti spomenuti argumente koji ukazuju na vrijednost dovi. Mi smo kazali da postoji mnogo, mnogo argumenta, doista, mnogo argumenta koji kazuju na vrijednost dove e, kao ibadet. E, sami ovi ajeti koji smo citirali definitivno ukazuju na vrijednost dove, ali imam nevi u svome, po svome običaju, uvijek nakon spominjanja kuranskih ajeta, spominje i hadise koji govori o određenom poglavlju. Kaže se od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu anin nebija alihi salatu wasalam kal ed du'a'u huwa ibadah kaže se od Nu'mana ibn Bešira se prenosi da Allah poslanik rekao dova je doista ibadet. Dova je ibadet. Imam Nevi rahmetullahi Jalihi ovaj hadis navodi kao vrijednost dovi. Pogledajte, pogledajte Allahovi milosti. Pogledajte savršenstvo Islama. Pogledajte ljepotu Islama. Dova tražiš sebi rabbena atina fid dunija. O gospodaru, podari nam dobro dunjaluka. Tražiš na dunjaluku da budeš uspješan, da ne budeš bolestan, da budeš bogat, da budeš moralan, da ti olakša gospodar probleme. Sve su to dunjalučke potrebe. Ti sve to tražiš od gospodara, a onog momenta kada to budeš tražio, ti si u ibadetu. Velik broj ljudi e, smatra ili osjeća ako nešto tražimo od gospodara, kao da je to vid poniženja, kao da je to vid nešto radim što od čega bi se treba ustiditi i sakriti. Ne. Kao što se ljudi ponose time što uče Kur'an, neko se ponosi što klanja, čovjek treba da se ponosi da stane u džami, u avionu, u autobusu, na refatu, prije namaza, poslije namaza, u kući, da stane i da dovi, da bude ponosan dok čini taj Ibadet da bude ponosan što svoje potrebe kazuje Allahu, da bude ponosan što se ugleda u poslanike koji su bili prije nas i koji su svoje probleme kazivali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa smo kazali, ovaj hadis ukazuje na vrijednost dovi, da je dova, bez obzira što tražimo nešto što je dunjaluk, apsolutna dunjalučka korist, Tražimo da nam Allah olakša da završimo školu. Tražimo da nam Allah olakša da stupimo u brak. Tražimo da nam Allah olakša e, sticanje na faki. To su sve dunjalučke koristi. Mi dovimo i u tom momentu dok dovimo mi smo u ibadetu. Pa smo zato i kazali da čovjek mora paziti. Imamo dosta ljudi u ummetu koji čine širk upućuju dovu nekome od Allahovih stvorenja. Dova se može upućivati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, u 1466. hadisu od Aiše radi Allahu ta'ala anha se prenosi da je Allah poslanik volio jezgrovite dove, a ostali je izbjegavao. Ovdje se misli ono što smo malo prije spominjali kada Allah Žešanu kaže innehu la yuhibbul mu'tadin. Po komentaru islamskih učenjaka mu fesira Kur'ana po jednom značenju da insan Allah ne voli da ljudi od njega kada traži nešto ahiretski da traži neki sitnice da pretjeruju. Pa kaže Aisha Allahov poslanik je volio jezgrovite dove. I vidjet ćemo, imate dova koji su tri riječi obuhvataju sve živo. Pa čovjek kada se kada dovi, kada traži, kada moli, treba da, tra, da ne bude cjepidlaka, već treba da traži velike stvari, generalne stvari. Gospodaru, oprosti mi. Gospodaru, podari mi džennet. Gospodaru, sačuvaj me vatri. Gospodaru, uputi me. Gospodaru, učvrsti me. To su široki pojmovi, veliki pojmovi. Takve dove je volio Allahu poslanik, عليه الصلاة والسلام Nakon toga, nakon toga imam Nevi rahmetullahi Alehi citira hadis koji bilži imam i Buharija i Muslim od Enesa radi Allahu ta'ala anhu an Enesin قال كان أكثر دعاء النبي عليه salatu wasalam Allahumme atina fi dunja hasene, ofil ahireti hasene, qina azaben nar. Enes radijallahu ta'ala pripovjeda, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame najčešći, najčešće je učio dovu, Allahumma atina fi dunja hasene, ofil ahireti hasene, qina azaben nar. Allahumma podar nam dobro na ovom i na budućem svijetu i sačuvaj nas patnji u vatri. Pogledajte kako jednostavna, a toliko sveobuhvatna dova. Rabbena, Allahumme, atina fi dunja hasine. Gospodaru, daj nam dobro dunjaluka. Sve što je dobro, ti si zatražio od gospodara sa dvije riječi. Gospodaru, podar mi dobro dunjaluka. Dobro dunjaluka je i ugodan stan, i dobro auto, i čestita supruga, i pokorna djeca, i dobro zdravlje, i uspje, i ljepota, i poštenje, i moralnost, sve živo obuhvataju dvije riječi. Gospodaru, podari mi dobro dunjaluka. Sve što je na dunjaluku dobro, i sve što je lijepo, i sve što je halal, i sve što je dopušteno, podari mi to. Rabbena, ili Allahumme, atina fit dunja hasene. Wa fil ahirati hasene. Al daj nam dobro i ahireta podar nam džennet, podar nam uživanja u džennetu. I na kraju, sačuvaj nas džehennemske patnje. Uoklina azaben nar. Ovo su tri stvari koje bi čovjek vjernik trebao isključivo, neprestano da moli uzvišenog Allaha. Gospodaru, podar mi dobro dunjaluka. Gospodaru, podar mi dobro ahireta. Gospodaru, sačuvaj me od džehennemske patnje. Ali pogledajte, vidjet ćemo i u drugim hadisima, nekada ljudi imaju pogrešno ubjeđenje biti vjernik, praktičar vjeri, znači biti daleko od dunjaluka. Ne, ovaj hadis je najveći dokaz. Gospodaru, podari mi dobro dunjaluka. Dobro i auto, i dobra jahalica, i dobar i ugodan stan, i dobar posao, i čestitu suprugu. Sve su to dobro dunjaluka. Dunjaluka. Pa je neispravno poimanje, neispravno poimanje ako ću biti musliman, ako ću biti pokoran, ako ću tu biti pobožan, ja ne smijem uživati na Dunjaluku. Neispravno, apsolutno neispravno. Dunjaluk, nema smetnje da čovjek uživa u Dunjaluku, samo je bitno da ga ne odvodi od Allaha i samo je bitno da ga čovjek ne stiče na haram način. Bilo je ashaba u to vrijeme, iako u to vrijeme su ljudi živjeli u oskudici, bilo je sahaba koji su imali toliko zlata kada bi preselili, umrli, nasljednici bi sjekirama sjekli zlato i srebro i dijelili ga međusobno. Toliko su imali zlata i srebra. Ali to nije odvelo od Allaha. Neki od tih ljudi, Allahu poslanik im je još na Dunjaluku obećao džennet. Džennet li je? Ali uživaju na Dunjaluku. Taj imetak dijeli tamo gdje je potrebno potpomažu se u ibadetu, potpomažu muslimane. Šta je problem da čovjek vjernik ima dunjaluk u svojim rukama? Bitno je da mu dunjaluk ne uđe u srce, da zbog dunjaluka ne, ne vara, ne krade, ne petlja, da nije dao prednost dunjaluku nad, nad ahiretom, ali imati dunjaluk apsolutno nije problem. Pa je Interesantno da je ovo bila jedna od najčešćih dova koji poslanik učio. Allahumme, atina fi dunja, hasene, wa fil ahirati hasene, waqina azabe nar, o moj gospodaru, podari mi dobro dunjaluka i podari mi dobro ahireta i sačuvaj nas čehennemski vatri. <clears throat> Nakon toga, imam ennevi Rahmetullahi Alihi, citira hadis, 1468. od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala prenosi da je resnik sallallahu alaihi wasallame govorio Allahumme inni es'eluke huda wat tuqa wal afafe wal gina Ovaj hadis bileži imam muslim. Jedan poznati hadis Allah poslanik je molio Allah subhanahu wa ta'ala četiri stvari. Ono što je interesantno da će nam ima nevevi spomenuti možda desetine hadisa u kojima se spominje šta je sve tražio poslanik alihi salatu wasalam i od čega se utjeca uzvišenom Allahu, a mi kao njegovi sljedbenici, trebali bi da istoga naučimo lekciju, a to je ako je Allahov poslanik kao najodabraniji Allahov rob tražio određene stvari od Allaha, ako je tražio od Allaha uputu i tražio bogobojaznost i tražio čednost – onda smo mi mnogo, mnogo prioritetni da ove dove naučimo i da ovakve stvari tražimo od našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže se u ovoj dovi Allahumma inni eselukel huda O moj gospodaru, ja te molim za uputu. Allahu ekbar. Najskuplja stvar i najbitnija stvar koju čovjek može imati na dunjalu koju jeste uputa. Wallahi, da čovjek ima uputu i da je naj, najiskušaniji i najbolesniji, sve će to biti i sve će to proći. On će u vječni džennet doći. Tamo je uživanje, tamo je naslađivanje. Dunjaluk je kuća iskušenja. Pa Allah poslanik nas uči šta je najbitnije, o moj brate i moja sestro, da tražimo od gospodara. Allahumma inni es'eluke huda. O gospodaru, ja te molim za uputu. Uputa je najbitnija stvar. Men jehdihi Allahu fe huol muhted. Onaj koga Allah uputi napravi put. On je na uputi. On je na pravom putu. A onoga koga Allah ostavi u dalaretu i zabludi, njega niko uputiti ne može. Bitnost upute se ugleda u dvije stvari. Ne može nečije srce uputiti u islam niko osim Allah. A druga stvar, bitnost upute jeste što nam od upute znači dunjalučki uspjeh i ahiretski uspjeh. Allahu ekber. Zato je Boži poslanik prvu stvar od ove četiri stvari dovio Allahumme inni es'eluke l'huda. huda gospodaru moj, ja te molim da me uputiš, tražim uputu, Allahu Ekber, Muhammed Aleyhi Salatu Veselam, dolazi mu Džibril, dolazi mu objava, vidio džennet i džehennem svojim očima, opet kaže, gospodaru molim te za uputu. Zašto? Jer je Allah taj koji daje uputu. Kada bi se svi ljudi dunjalu kao okupili da upute jednog insana u islam, ne mogu bez Allahove dozvoli pa je uputa bitnost njena da molimo Allaha da nam podari uputu. A s druge strane, od upute nam zavisi dunjalučko-ahiretski uspje. Insan koji je upućen, on na dunjalu koji je uspio. Zamislite sada čovjeka koji je u kladionici, koji krade, koji pije, koji se drogira. Kakav je to život? Ma to je život gori od, od neuzubila životinskog života. A pogledajte čovjeka kojeg je Allah uputio. Robu je Allahu. Svi ga voli. Čuva se tuđih prava. Nikome zulum ne čini. Poziva ljude ono što im valja i što im koristi. Razlika je apsolutno velika. Nemoguće ih je uporediti. Ne čini ono što mu je zabranio njegov gospodar, jer njegov gospodar mu neće zabraniti ništa osim onoga što mu šteti pa je dunjalučki uspjeh vezan za uputu. A nakon toga dolaz, dolazi ahiret. I zato sam vam rekao više puta. Ljudi koji nisu u islamu, ljudi koji nisu na uputi, oni su najveći gubitnici. Izgubili su dunjaluk, a izgubit će ahiret na sudnjem danu. Insan koji se drogira, koji krade, koji se opija, koji u kladionicama visi, takav insan, njegov život dunjalučki ne vrijedi ništa. A da ne govorimo o ahiretskoj kazni. Pa je znači uputa bitno stupu te ogleda se kroz dvije stvari. Ne može nam uputu dati niko osim Allah. Za uputu je vezan naš dunjalučki uspjeh, a nakon toga dolazi ahiretski uspjeh. Zato Allah osanik je tražio u ovom hadisu Allahumme inni es'eluke al-huda. Gospodaru moj, ja od tebe tražim uputu. Nakon toga kaže Allah poslanik: Allahumma inni es'eluke al-huda wat-tuqa. Tražim od tebe da mi podariš bogobojaznost. Allahu ekber. Muhammed alihi salatu ve selam Insan koji je spoznao gospodara i najviše ga se bojao i bio najpobožniji i najugledniji i najbogobojazniji, kaže gospodaru, tražim od tebe da me učiniš da budem bogobojazan. <clears throat> Allahu ekber. <clears throat> pa nas ovaj hadis uči da molimo Allaha onako kako ga je molio Muhammed alaihi salatu wasalam da nas uzvišeni Allah učini od bogobojaznije. najbolje svojstvo kojim se čovjek može okititi na dunjalu dunjaluku jeste svojstvo bogobojaznosti. Insan koji se boji Allaha istinski i javno i tajno i u društvu i samoći, taj is insan sa njim nećeš imati problema. Zašto? Jer se on boji Allaha za svaki svoj postupak. Pa je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam molio Allaha Đelešanu da mu podari bogobojaznost. Allahumma inni eseluke l-huda wa tuqa. Molim te da mi podariš i bogobojaznost. Kaži, wal-afafe i molim te za čednost. Ova riječ afaf i poslije će nam doći i druge riječi slične. Znači, može se prevesti na različite način, ali ovaj, način, e, ovaj prijevod je također jak. Molim te, gospodaru, da me učiniš da sam čedan, moralan Veoma bitna stvar u današnje vrijeme da čovjek dovi Allahu u ovim teškim vremenima, vremenima fesada, vremenima nemorala, vremenima grijeha, vremenima bestida, vremenima rasprostranjeno, eh, kada je rasprostranjen nemoral, ja rab učini me čednim, učini me moralnim, učini me e, insanom u čiji moral će se ugledati drugi ljudi. Pa je veoma bitno da insan dovi ono što je dovio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i kaže se na kraju Allahumma inni salukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina i tražim od tebe neovisnost od tvojih robova. Veoma bitna stvar. Vjernik, musliman, treba da se trudi u životu da bude neovisan od ljudi kada bude ovisan od ljudi u svakom pogledu, imaće problema. Problema u prakticiranju svoje vjere, imaće problema u načinu sticanja obskrbe i mnogo drugih problema. Pa je uzvišeni Allah ta'ala nadahnuo poslanika ali se letu wasalam, da traži da bude neovisan od ljudi. Pa insan treba da se ugleda u Božijeg poslanika, da traži uputu, da traži bogobojaznost, da traži čednost i da traži da bude neovisan. Kada si ovisan o njemu, moraš pričati ono što on traži, moraš se ponašati kako on hoće, moraš biti sluga, moraš biti rob, moraš biti pokuran. Zašto? Jer si ovisan. Pa insan treba da se trudi, da moli, da pokušava, da nastoji da bude neovisan od ljudi. I na kraju, i na kraju eh, još ćemo jedan hadis komentarisati, inšala time ćemo, jes malo duži hadis, ali inšala time ćemo i završiti večerašnje druženje u hadisu 1669. Tarik ibn Ešjem, radijallahu ta'ala, pripovjeda. Kada bi neko primio islam, vjerovjesnik, sallallahu ve wasallam, prvo bi ga podučio namazu, a nati, zatim bi mu naredio da prouči sljedeću dovu. Kaže ovaj ashab Tariq ibn Ešjem, Kada bi neko primio islam, prvu stvar koju bi činio Boži poslanik jeste da bi ga podučio namazu. Allahu ekber. Šta nam ukazuje ovaj hadis? Prije nego što govorimo o dovi koju ga je Boži poslanik bi ga podučio čovjeka koji primi islam, ali kaže prvo ga bi podučio namazu. Najbitnija stvar u životu muslimana jeste namaz. Kada čovjek uđe u islam, kaže la ilaha illallah, muhammedur rasulullah, Vjerujem da nema Boga osim Allaha. Samo njemu robujem. Samo njemu ibadete činim. Vjerujem da je Muhammed alaihi salatu wasalam Allahu poslanik. Najbitnija stvar u životu jeste namaz. Ne može vjernik dopustiti da dunjalog bude razlogom da ostavi namaz. Allah poslanik kaže, onaj ko neklanja i kindiju, jedan namaz samo, propala su mu sva dijela. Džaba čovjek radi, trči da si danas zaradio 100.000 eura, ako će mi propasti sva moja dobra dijela. Pa insan treba da pazi na svoj namaz. Najbitniji stub islama i temelj jeste namaz. Allah poslani kaže, otpada će karike islama. Islam ima mnogo karika. Otpada će jedna po jedna dok ne dođe zadnja karika namaz. Islam podučava čovjeka da je najbitnija njegova stvar u životu namaz. Braćo moje drage cijene sestre, vi koji gledate ova predavanja, donesite čvrstu odluku da nećete nikada propustiti namaz. Namaz je naša lična karta. Namaz je najbitnija stvar u mome životu. Želim da putujem, Prvu stvar koja mi pada na pamet, a gdje ću ja klanjati namaz? Želim da idem na odmor, a gdje ću ja namaz klanjati? Kako ću se prema kibli okrenuti? Gdje ću abdest uzeti? Gdje ću džumu klanjati? Tu mi je najbitnije. Tražim posao u firmi. Prvo, a gdje ću ja namaz klanjati? Kako ću se okrenuti? Ima li gdje mjesto da ja mogu namaz da obavim? U autobusu, u avionu, u autu, u kamionu, na putovanju, na izletu, muslima nikad namaz ne ostavlja. Nikad. Imaju, alhamdulillah, olakšice islama kada je čovjek musafir da spoji namaze, da skrati namaze, ali mimo toga muslima ne može dopustiti da propusti namaz. Pa kaže ovaj Ashab Tarik ibn Ešem, Allah poslani kada bi neko primio islam, prvo bi ga podučio namazu, a nakon toga bi ga podučio i naredio bi mu da uči sljedeću dovu. Kaže Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, waafini, warzuqni. Ova dova se slična ovaka dove, uči kada čovjek sjedi između dvije seđde u namazu. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني i tako dalje. Da vidimo prijevod ove dove, Allahu moj, oprosti mi. Čovjek je primio islam, podučio ga namazu, najbitnija stvar koju ima sada su grijesi. Pa kaže, gospodar, oprosti mi ono što sam činio, ono što ću učiniti, javno i tajno, namjerno, nenamjerno, vidjet ćemo poslije kako je dovio Allahu poslanik. Pa kaži gospodaru oprosti mi. Jedno od najčešćih dova koja treba da bude svakodnevni, znači čovjekova briga jeste Ja rab, Allahumma magfirli, estagfirullah, estagfirullah, gospodaru oprosti mi grijehe. Kaži, oprosti mi, smiluj mi se. Ja rab ako mi se ti ne smiluješ. Kada bi mi se smilovala cijela planeta, da dođu svi ljudi na planeti i kažu evo, mi ćemo ti se smilovat, nemoj ti klanjat, cijela planeta te se za tebe zauze da uđeš u džennet. Nećeš ući u džennet dok ti se Allah ne smiluje. Allahovu milost možemo postići ispunjavajući ono što nam je naređeno, ostavljajući ono što je zabranjeno. Allahumma gfirli, warhamni, gospodaru, oprosti mi, gospodaru, smiluj mi se, gospodaru, uputi me, Vahdini, opet Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, traži uputu, kaže, vaafini, sačuvaj me. Ovaj opet termin je ovdje, afije, jedan širok termin, ali u ovom kontekstu su ga ovi naši prevodioci preveli, sačuvaj me gospodaru od zla dunjalka i ahireta i kaže, varzokoni, i obskrbi me. Ti si taj koji daje na faku ljudima gospodaru moj, time obskrbi. Kaže u drugoj verziji ovog hadisa, Tarik ibn Ešema, prenosi se da je čovjek vjesnika, sallallahu izvijem, da je nekom čovjeku koji ga je upitao, Allahu posljedniče, šta da izgovorim kada tražim nešto od svoga gospodara, odgovorio, izgovori, Allahumme gfir li, warhamni, waafini, warzukni, Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, sačuvaj me i obskrbi me, kaže, rekao je Allahu poslanik, ovim ćeš riječima obuhvatiti dobro i ovog i budućeg svijeta. To je ono što smo malo prije govorili. Islam je vjera koja ne zabranjuje čovjeku dobro dunjaluka, samo ga usklađuje, samo ga, hajde kažemo, jednostavno usmjerava da čovjek čini ono što mu koristi, da ostavi ono što mu šteti, da dunjaluk ne bude razlogom da čovjek izgubi Ahiret. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam ova dovati obuhvata dobro i dunjaluka i ahireta. Allahumma gfirli warhamni wahdini waafini warzuqni gospodaru moj i oprosti mi i uputi me i smiluj mi se i sačuvaj me i obskrbi me. Mi ćemo se braćo moja draga evo ovdje ako Bog da zaustaviti kod ovog 1470. hadisa sljedeće sedmice ćemo, ako Bog da, nastaviti komentarisati hadise u kojima Imam Nevi e, Rahmetullah Alihi spominje ono što je tražio Allahu poslanik Alihi Salatu Veselam. Ja molim na kraju na kraju ovog predavanja uzvišnog Allah subhanahu ta'ala da nas učvrsti na putu istine, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, wa etubu ilaik.